grandega loteria gaino en la Brasila Parlamento. Loteria lud gruppo en la Brasila Parlamento gainis lau valore dudexes milionoin da euroi. Ciui gainintoi estas cun laborantoi de la laborista partio. Inter ili estas purigistinoi, securetsgardistoi, cae secretariinoi. Quelcae gainintoi besonis curacistan helpon, pro alta sango premo. Unu purigistino pro tiom da gioio ex venis. Estis quelcae minutoin post la dudeca horo, lau loca tempo, mercredon vespere, ciam tra la corridoroi de la Brasila deputita chambro exonis unuae gioi crioi. En la parlamento estis ocasanta voce donado, temis inter alie pri la novae reguloi de travidebletso. Sed baldau murmurado plenigis la salonon, gis deputito prenis la microfonon, cae clarigis al ciui politikistoi la causon por la malquieto. Lut comunumo en da parlamento jus estis gaininta cent tudec milionoin da realoi en loterio, cae la gainintoi estas ciui dungitoi de la laborista partio po to. Necesas scii tiu rilate, cent dudec milionoi da realoi estas convertite proximume dudec ses milionoi da euroi, cae tio estas la sessa plei alta gaino en la historio de la plei granda loterio de Brasilo, la stata Mega Sena. Tie estas tiratae, ecte la jaro 1986, ciu semaine ses nombroi. Ludantoi povas condividi la cupono in cetio en lud comunumoi. Ciom da gainintoi precise estis mercredon vespere, tio ancora une estas conata. Shainas esti certe nur che inter ili ne estas parlamentanoi. Anstatau tio, La ludintoi devenas el la mal suprai vizoi de la laborista partio. Temas pri purigistinoi, securets gardistoi, cae secretariinoi, do pri simpla dungitoi, kiwi nun subite farigis milionuloi. Oni supposis che la laborista partio nun besonos nova dungitoin, char la malnovai resignos prisiai labor postenoi en la parlamento. Tamen, lau parolanto de la partio, jaudon matene plei multai cundaborantoi aperis por laboro. Lau calculo, ciu gaininto ricevos duonan milionon da euroi. Quelcae cundludintoi tamen estis dividintai la quotoin inter si, aliai estis acetintai plurain quotoin cune. Pro tio, unu el la plei grandai gainoi attribuigios al scioforo della partio. Por liai ses cuponoi, li ricevos tri milionoin da euroi. Mi ne perceptas tion, li diris alla gazeto u globu. Neniu povas preparisin por io tia. Purigistino, cius venis pro surpriso, cae gioio, estis curazzata della poto deputito cae exa ministro prisano Alexandre Padilla. Neciui e la circa cent dungitoi de la laborista partio partoprenis en la gruppo. Almeno unu regula ludanto ne estis accetinta cuponon, car li feris. Quar purigistinoi aliflanque devis resigni pri partopreno, car ili ne plus avis la necessan monon la cetera iludintoi nun decidis, malgrau tio partoprenigi ilin enda gaino. Vivu la socialismo!